Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումն է խոսափողի մոտ Անի Մանգասարյանը բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Կայացել է Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի երթնակալության արարողությունը։ Ադրբեջանի Զինուժը Նախիջևանից կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը պետք է հաղթահարեն անվստահությունը։ Խարվաճարի միջնաբերթատերախումբը հյուրախաղերով հանդես է եկել Մարտակերտի շրջանի Մաղավոս համայնքում եւ Ստեփանակերտի Էն զորամասում։ Անցած տարի Արցախում 3 միլիարդ 800 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ արժողությամբ բարեգործական 148 ծրագիր է իրականացվել։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ազգային ժողովի հատուկ նիստում տեղի է ունեցել Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երկնակալության արարողությունը։ Նիստը բացել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Համաձայն արարողակարգի դահլիճ են բերվել Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, նախագահական իշխանության խորհրդանշանը, Հայաստանի Հանրապետության համանadrության մայրօրինակը եւ վեհամոր ավետարանը։ Հայաստանի Հանրապետության նոր նախագահը հրավիրվել է ամբիոնի մոտ ընդ դարձել երթման տեքստը։ Ինչպես բոլոր նախորդ նախագահները Արմեն Սարգսյանը եւս երթվելիս ձեռքը դրել է համանadrության եւ վեհամոր ավետարանի վրա։ Ըստ համանadrության Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է ժողովրդին տրված երթմամբ։ Ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ իմ լիազորություններն իրականացնելիս լինել անաչառ առաջնորդվել միայն համապետական ու համազգային շահերով եւ իմ ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության ամրապնդման գործում աստված ինձ օգնական Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երթման տեքստից հետո հաջորդել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունը Հայաստանի Հանրապետության նոր նախագահին։ Երթմնակալության այս արարողությամբ դուք վերահաստատում եք ձեր ուխտը հայրենիքին եւ մեր ժողովրդին ամենայն պատրաստակամությամբ ու հանձնառությամբ ծառայելու, ջանք ու երան բերելու մեր երկրի զարգացման, մեր ժողովրդի բարօրության, հայության համախմբման եւ լուսավոր ապագայի համար։ Մաղթում ենք ձեզ քաջառողջություն, արևշատ կյանք եւ հաջողություններ ձեր հետագա գործնեության մեջ։ Աղոթում ենք աշխարհի խաղաղության, մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի խաղաղ ապահով ու երջանիկ կյանքի համար։ Հայաստանի նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանի երկնակալության արարողությանը նվիրված հատուկ նիստին ներկա էր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նշենք, որ այսօր հրաժարական է տվել Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը։ Մինչև նոր կառավարության ձևավորումը կառավարության բոլոր անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ապրիլի 7-ի 8-ի գիշերը Նախիջևանյան հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերը մի քանի անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը եւ գրակ բացել հայկական զինված ուժերի ուղությամբ, հիմնականում հրաձգային զենքերից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պատասխան գործողություններով լրացրել են հակառակորդին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում ադրբեջանական զինված ուժերին զերծ մնալ հետագա սադրանքին աշխատանքներից եւ զգուշացնում, որ ոչ մի քայլ անպատասխան չի մնա, նշել է նա։ Բանակցություններում առաջընթաց գրանցելու համար Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին անհրաժեշտ է հրաժարվել միմյանց նկատմամբ անվստահությունից միևնույն ժամանակ կիրառելով 2011 թվականի Կազանի գագաթնաժողովում մշակված փաստաթուղթը։ Նման կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ամենակարևորը անվստահությունից դուրս գալն է, որը դեռևս երբեմն իհայտ է գալիս բանակցությունների ժամանակ եւ կենտրոնանալ իրատեսական գործնական գաղափարների վրա, որոնք բավականին շատ են, ասել արտահանել Լավրովը։ Նա ընդգծել է, որ 2011-ի Կազանի գագաթնաժողովի նախապատրաստումն ինտենսիվ է եղել, այդ թվում եւ Եհակմինսկի խմբի համանախագահների միջև։ Սակայն հենց գագաթնաժողովի ընթացքում հավելյալ հարցեր եւ մեկնաբանություններ են ի հայտ եկել։ Այդպես պատահում է։ Մենք դրանից ողբերգություն չենք սարքում, աշխատանքը կշարունակվի։ Վստահ եմ, որ այսպես կոչված Կազանի փաստաթղթում շարադրվածի մեծ մասը նախկինի պես պահանջված է, ասել է Լավրովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ադրբեջանի կողմից սպառազինությունների ձեռքբերումն ավելի ընտրողական եւ կոնկրետ կլինի։ Սա իրականում շատ հետաքրքիր նախադասություն է, որովհետեւ նախորդ տարիներին Ադրբեջանը մեծ ցնծությամբ ցուսադրում էր իր գնումները, դրանք օգտագործում էր քարոշչական նպատակներով, թե ներքին լսարանին ողջևորելու, թե հայկական լսարանին վախեցնելու կամ բարոյալքելու համար, ասել է ռազմի ինֆոմասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վարդանեսյանը։ Ալիևն ասել է, որ իրենք ոչ միայն արտադրում, այլև արտահանում են զինամթերք եւ որ այսօր 1000 անուն զինատեսակ է արտադրվում Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում սպառազինություն արտադրվում է, բայց կարելի է ինչ որ մի բոլտել արտադրել եւ դա հաշվել որպես առանձին անուն տեսակ ռազմական։ Շատ դժվար է ասել իրենց հայտարարածներից ինչն է իրականություն, ինչը քարոշչություն, նշել է քաղաքագետը։ Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Ավասարթյանը ներկայացրել է մի քանի հիմնական հարցեր, որոնք միավորում են Իրանին, Ռուսաստանին եւ Թուրքիային տարբեր հարցերում համագործակցելու շուրջ, այդ թվում Սիրիայի խնդրում։ Նա նշել է, թե չի կարծում, որ Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա երամիասնությունը մեծ հաշվով հանգեցնի տարածքային որևէ վերաբաշխման։ Երամիասնությունը մեծ հաշվով Հայաստանի համար վտանգ չի հանդիսանում։ Հարկ է շարունակել այն քաղաքական գիծը, որն ընտրել է Հայաստանը, զարգացնել համագործակցությունը հաջորդությունը Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, փորձել կանոնակարգել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ինչը իմ կարծիքով ներկա փուլում քիչ է հավանական, ասել է նա. Այժմ ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ապրիլի 2-ից 9-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 32 տեղեկություն։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 4, տեխնացին բնույթի 5 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալկենցաղային բնույթի 18 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 64, վերելակի 62, հիվանդի տեղափոխում 4 Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք։ Ապրիլի 5-ին ժամը 9:13-ին Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտ Ստեփանակերտ ճանապարհի 15-րդ կիլոմետրի վրա տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ Ապրես Բեգլարյանը իր վարած Renault Logan մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց եւ կողաշրջվել։ Մարտակերտի հրշեջ փրկարար մասի հրշեջ փրկարարները 1 մարտական հաշվարկով մեկնել են նշված վայր եւ ուղել կողաշրջված ավտոմեքենան։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով վարորդը ստացել է թեթև մարմնական վնասվածքներ։ Շաբաթվա ընթացքում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների է չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 5 դեպք է գրանցվել։ Ապրիլի 2-ին Ասկերանի շրջանի Արմենակավանի տարածքում հայտնաբերվել է զինամթերք, մեկ միավոր զենիթային արկ եւ 1 միավոր ձերքի հակատանկային նռնականետի կրակոց։ Ապրիլի 3-ին քաղաքացի Արմեն Ավանեսյանից տեղեկություն է ստացվել, որ Ստեփանակերտ քաղաքի Արաքելյան փողոցի 2A փակուղի հասցեում կա զինամթերք։ Ապրիլի 5-ին Մարտակերտի շրջանի Հաթերք համայնքի տարածքում հայտնաբերվել է զինամթերք, 3 միավոր հետևակի մարտական մեքենայի արկ եւ 2 միավոր ձերքի հակատանկային նռնականետի կրակոց։ Ապրիլի 6-ին Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ համայնքի բնակիչ Արտյոմ Սարգսյանը համայնքի տարածքում հայտնաբերել է զինամթերք, նախնական տվյալներով երկու միավոր հակատանկային ական։ Ապրիլի 7-ին զինամթերքը հայտնաբերվել Ասկերանի շրջանի Ակնա թաղամասի Գյորոտ կոչվող տեղանքում, նախնական տվյալներով մեկ միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ։ Անվտանգությունը ապահովելու համար ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խումբը բոլոր ահազանգերի դեպքում մեկնել է դեպքի վայր եւ վնասազերծել հայտնաբերված զինամթերքը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Խարվաճարի միջնաբերդ հատերախումբը 40 աստիճանի վրա դրամայի բեմադրությամբ հյուրախաղերով հանդես է եկել Մարտակերտի շրջանի Մաղավոս համայնքում եւ Ստեփանակերտի Էնզորամասում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Մաղավուզ գյուղում թատերախմբի ելույթը նախաձեռնել էր նույն գյուղի բնակչուհի Վարսիկ Գրիգորյանը։ Այս ներկայացումը քարվաճառում դիտելուց հետո ցանկանում էի, որ մեր բոլոր գյուղացիներն էլ դիտեին այն։ Շատ կարևոր ներկայացում է նշեց նա։ Մաղավուզ գյուղում ներկայացումից առաջ ներկաների ողջունեց թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ ներկայացման բեմադրիչ Գևորգ Բաբախանյանը։ Մենք ցանկանում ենք, որ այդ ներկայացումը ցուցադրվի հայկական յուրաքանչյուր գյուղում։ Ցանկանում ենք, որ ամեն մի հայ դիտի այս ներկայացումն ու վստահ լինի, որ հայրենիքից դուրս այլ դրախտ գոյություն չունի։ Նշեց նա իր խոսքում ու շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման բոլոր կազմակերպիչներին։ Նշեմ, որ ներկայացումը պատմում է Սփյուռքահայ մի ընտանիքի Մգրոյի ու Սիրանուշի կյանքի պատմությունը, ովքեր թողնելով իրենց բարեկեցիկ կյանքը Սան Ֆրանցիսկոյում տեղափոխվել են Հայաստան։ Դրամայի գլխավոր հերոսը Մգրոն իր երջանկությունը գտնում է միայն հայկական գյուղում մեղվապահությամբ զբաղվելով։ Կենցաղային բոլոր խնդիրները հաղթահարող երիտասարդ ընտանիքը բախվում է մի անհաղթահարելի գյուղի դատարկման խնդրի։ Աճող արտագաղթի դեմ Մգրոն պայքարում է բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Նոր փումորից ու խորը դրամայից հյուսված ներկայացումը հուզեց մաղագուզի հանդիսատեսին։ Ապրիլի 8-ին թատերախումբը ներկայացումը խաղաց Ստեփանակերտի N զորամասի զինվորների համար։ Սուրախաղեն իրականացվել են Շամյանի շրջանի վարչակազմի եւ ԱՄՆ-ում գործող Արարատ բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Թատերախումբը հյուրախաղերով հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տարբեր համայնքներում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Անցած տարվա ընթացքում Արցախում 3 միլիարդ 800 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ արժողությամբ բարեգործական 148 ծրագիր է իրականացվել։ Այս մասին ասել է աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Ըստ նրա իրականացվող խոշոր ծրագրերից են Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի համայնքապետարանի Բուշկետի ակումբի հանդիսությունների տան վերակառուցումը, Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան գյուղի 250 տեղանոց համայնքային կենտրոնի կառ կառուցումը, 40 խորքային հորերից նուցվող ռոկման համակարգերի կառուցման նախագծումը Ստեփանակերտ քաղաքում 100-ից 120 երեխաների համար նախատեսված մանկապարտեզի շինարարությունը։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունում ամփոփել են ընթացիկ տարվա փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 16-ը կայացած դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի արդյունքները։ Նախարարության կրթության եւ գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանի հաղորդմամբ օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մասնակցել է 419 աշակերտ հանրապետության բոլոր դպրոցներից։ Մասնակիցներից 54-ը բարձր արդյունքներով զբաղեցրել է առաջնակարգ տեղ, իսկ 45-ն արժան արժանացել է գովասանագրի։ Նշենք, որ մարտի 23-ից Երևանում մեկնարկել է դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլը, որին մասնակցում են նաև արցախցի դպրոցականներ։ Այն կեզրափակվի մայիսի 15-ին։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն։